บุ๊กทูเจ็ดสิบเก้าเดมเดสคำคุณศัพท์สองป Pridevi 2ดิฉันสวมชุดสีฟ้า Ja imam na sebi plavu halinu ดิฉันสวมชุดสีแดง Ja imam na sebi crvenu haljinu. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Ja imam na sebi zelenu haljinu. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Ja kupujem crnu torbu. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Я к у ู у е м с м มจูทอร์บ у ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวย Я купуем белу торбу ดิฉันต้องการรถคันใหม่ยา Я требам н โ в อั у โต ดิฉันต้องการลดความเร็วสูง Ja trebam brzo auto ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบายเทรบัมอุด d o b a n auto ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Tamo gore s t a n u เ e ดนาสตาร a r a ž e ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Tamo gore stanuje jedna debela žena. ผู้หญิง อยาก รู้ อยาก เห็น อยู่ ชั้น ล่าง Tamo dole stanuje jedna radoznala žena. แขกของเราเป็นกันเอง Naši gosti su bili dragi ljudi. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Naši gosti su bili kulturni ljudi. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Naši gosti su bili interesantni ljudi. ดิฉันมีลูกที่น่ารักาอิมัมดรากูเดซูแต่เพื่อนบ้านมีลูกซนล l คอม m š i j อิมายูเบ z o บร a ซนูเดซูลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Jesu li v a š าเดซ a ด o b r a